Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні у розділі тека авторів ми знайомимося іще з одним сучасним українським письменником. Твір публікується за особистою згодою автора. Олгаф Іст Геретет. Люба. Будь ласка, передай соус. Артур Страйкер глянув на дружину яка поправляла сину босоніжки, сидячи на іншому краю ковдри. В ній було стільки світла і тепла, що вона могла конкурувати із яскравим літнім сонцем, яке палило, не шкодуючи сил і не цураючись, безсоромно зазирати до них у затишок дерев. Марго посміхнулась своєю особливою усмішкою і відповіла: Спочатку малі діти, а потім ті, що не подорослішали. Він розсміявся так сильно, що аж заплющив очі. Світло заспокоювало. Воно проникало навіть крізь заплющені повіки, і життя здавалось майже ідеальним. Раптом землю струснуло, потім іще раз і одразу ще. Тоді струснуло декілька разів підряд, немов їдучи на автівці, натрапляючи з розгону на декілька перешкод водночас. Коли страйкер розплющив очі, корабель трусило, як на поганій дорозі. Він рефлекторно глянув на панелі з надписом Швидкість, і цифри виявилися космічними. Усвідомлення приходило важко. Миттєвість тому він відпочивав на пікніку із родиною, а тепер уже лежав у тісній коробці, нерухомий і міцно прив'язаний пасами та непрозорими трубками, що стирчали із різних частин тіла, входячи кудись у стіни. Перед обличчям світилася панель, схожа на ті, які розміщувалися у керованих авто, але із більшою кількістю показників та шкал. Вгорі над ними усіма, замість звичної дорожньої карти, блідим синім кольором сяяла тривимірна голограма із яскравою зеленою цяткою у центрі. У лівому верхньому куті нав'язливо миготіла червона цятка, сповіщаючи, що щось пішло не так. Страйкер декілька разів заплющував та розплющував очі, намагаючись привести себе до тями, а потім заплющив очі і залишився у такому стані. Головним чином тому, що це було єдиним способом відволіктись від потоку інформації, яка неслась на нього із панелі керування. Потрібно було спокійно подумати декілька секунд. Глибоко вдихнув повітря. Це було добрим знаком. Тут є повітря, і ремені дозволяють дихати. Спробував поворухнути кінцівками, але безуспішно. Не відчував їх. Це нормально при виході із анабіозу. Звісно ж, його ввели у цей стан перед стрибком через надпростір. Вірніш, через згортання простору, хоча має бути іще більш точне формулювання, подумав він. Стоп, це зараз не настільки важливо. Що важливіше? Страйкер розплющив очі. Панель інформації усе ще шаленіла. Червона цятка так само нав'язливо миготіла в кутку. Її можна вимкнути, але не зараз. Треба перевірити корабель. Хоча розмірами кабіна була швидше схожа на капсулу, він таки був на космічному кораблі. Він мав повноцінну панель керування і керування життєзабезпеченням. Знову заплющив очі і знову зробив глибокий вдих. Його відрядили із дальньої бази на Нептунській стороні протея. Дослідницька місія, хоча тепер уже й неважливо куди, тому що точно не дістався. Раптом почувся звук попередження. Спочатку далеко, а тоді все ближче і ближче, немов щось наближалося ззаду і з боків, і при цьому змінювало частоту. Слух непоганий додаток до зору. Страйкер знов спробував поворушити руками. Можливо, хоч трохи повернуться можливості руху, але майже нічого не змінилося. Хіба ледь вловиме почуття слабкості промайнуло у правій руці, немов весь день носив на руках автобус, а тоді ліг перепочити. На протеї це було б легше, аніж тут. Загалом ходити базою було легко. Штучна гравітація була настільки слабкою, що без магнітної підошви легко можна було гепнутись головою об невисоку стелю. Пам'ять почала повільно відкривати карти. Ось він сідає у корабель, а до цього невеликий останній інструктаж, останній обід, дієта. Спогади накочують, як цунамі, і проривають дамбу. Страйкер у каюті, де провів декілька тижнів перед запуском, вона була найбільшою на базі, і персонал полюбляв заходити до нього під різними приводами. Того разу до нього зайшов Марк, керівник бази. Вони з ним злісно порушували передполітну дієту коньяком із марсіянських теплиць. Знаєш, я не мав би тобі того казати, Артуре, раптом промовив він, ставши сумним і серйозним після більш ніж години спогадів про землю. Я не мав би цього казати, але я впевнений, ти достатньо серйозно відреагуєш. Ми посилали численні зонди і роботів. Ми відіслали уже дюжину пілотів, хлопці і дівчата, доволі здорові і міцні, але потім ми не знаходили їх ані на телескопах, ані будь-яким іншим способом. До нас навіть не повертались їх рештки, і жоден із них не зміг надіслати повідомлення. Страйкер спокійно відсьорбнув із келиха трохи пекучої рідини, а тоді виважено і ноткою гумору відповів: «Хм, може, у них проблеми зі зв'язком? але Марк чомусь не засміявся. Жартуй, скільки хочеш, але мені уже набридло відправляти людей у невідомість. Я занадто довго тут, більше десяти років. Наступним транспортом я повертаюсь додому, а тому навряд чи дізнаюсь, чим закінчиться твоя місія. Ми запускаємо людей у невідомість, ми витрачаємо купу грошей і не знаємо, чи є планети, придатні на життя на Проксимі. То чому ж не запускати роботів? Не знаю. Можливо, люди дешевші. Посадити у тісну коробку людину і дати йому звичну для ока панель навігації та просте керування. Напевне, так дешевше, аніж надсилати кожен раз суперкомп'ютер, нафарширований дорогою електронікою, і сподіватись хоч на якийсь результат. Такі речі не дозволяли собі з часів вивчення нашої власної системи. Хоча, з іншого боку, ризикувати людським життям життя в наші часи нічого не варте. Земля пошкоджена, колонії перенаселені, а мене уже нічого не тримає на цьому світі. Пілот дещо стишився на останніх словах. Так, я розумію. Родина, обережно підбадьорив Марк. Але ж все одно мало хто оцінить те, що ти робиш. Хвилину у кімнаті висіла важка тиша. Страйкер порушив її першим. Знаєш, на початку космічних польотів людство посилало за межі Землі дуже багато людей. Спершу на орбіту, потім у колонії, але інколи вони не повертались. Але воно було того варте. Людство заселило планети та супутники навколо Сонця. Жертва небагатьох заради багатьох, хоч серед цих багатьох мало хто по-справжньому розуміє той вклад, який вони, який ми зробили. Більшість буде жити своїми буденними проблемами і з буденними конфліктами. І це навряд чи зміниться, навіть якщо людство заселить усю галактику від краю до краю. Посивілий керівник найменшої людської бази не відповів трохи посидів, нахиливши голову, а тоді різко підвівся, пройшов до протилежної стіни, до бару і взяв чергову пляшку марсіянського коньяку. А вип'ємо все. Тоді вони допали з ним усі пляшки, що лишалися у барі, і більше того дня не розмовляли про місію. Страйкер знову розплющив очі. М'язи ще не слухались, але вже почали боліти. Він спробував сконцентруватися на приладах, хоч перед очима усе пливло. Швидкість була нормальною, а ось із навігацією біда. Бортовий комп'ютер безупину видавав помилку координат, а мапа голограма не показувала поблизу жодного об'єкту, за гравітаційними силами схожого на зірку. Ну, ось і маєш, сказав пілот сам собі. Здається, я загубився. Потім якусь мить подумав і почав гарячково переглядати екологічні показники. Рівень радіації і кисню у повітрі був в нормі. Раптом його погляд привернула голокартка, прикріплена ліворуч від панелі єдиний із особистих речей, що він узяв з собою в політ. Зір все ще підводив його в деталях, але він зміг розгледіти темноволосу жінку, яка дивилася із неї, посміхаючись широкою щирою посмішкою. В руках вона тримала маленьку дитину, одягнену у біло-блакитну смугасту футболку і бейсболку тих самих кольорів. Марго. Він майже вголос вимовив ім'я своєї дружини. Знімок було зроблено у першу річницю народження сина. Тоді вони вибралися на пікнік великою компанією на свою улюблену галявину і засиділись там до глупої ночі. Страйкер із дружиною завжди тут добре відпочивали у будь-якій порі року. Тут він освічився і тут вони провели разом багато незабутніх днів та вечорів, як і той, самий останній. Крик промайнув у голові, і в очах у нього потемніло від спогадів. Зазвичай повертались дуже пізно. Того разу теж було темно, і страйкер поспішав. На ранок була призначена зустріч із роботодавцем. Дуже хотілося виспатися. Тому він вимкнув автопілот, вимкнув разом із обмежувачами швидкості і вів авто самостійно. Дерева швидко миготіли у світлі передніх фар, а вітер обдував стіни машини із моторошним свистом. Автівка неслась вузькою лісовою дорогою яка заколисувала своєю сірістю та монотонністю. Час від часу обабіч дороги спалахували і затухали у непроглядній чорноті великі яскраві очі, але Артур їх майже не помічав. Поворот ліворуч, поворот праворуч, перехрестя. Дорога була знайомою. За декілька років він встиг майже повністю вивчити цей шлях. Ось невеличка стоянка для відпочинку подорожніх. Далі ліворуч мала бути декоративна криниця, а за нею майже відразу різкий поворот праворуч, за яким не можна було розгледіти фальшивий шлях. Марго звично дрімала, опершись головою об дверцята, а син та його маленький фокстер'єр спали разом на задньому сидінні. Страйкер теж хотів спати, але ніколи не міг розслабитись і відпочити в автомобілі, довірившись автопілоту. Раптом щось блимнуло в очі. Почувся скригіт металу, крик, вереск, волання і безпам'ятство. Він звільнився від ременів. М'язи нили і погано слухалися. На панелі уже чітко можна було розрізнити кожен символ, а в очах у нього стояло все одно палаюче авто. Зі ступору його вивів сигнал тривоги, який підтвердив повернення слуху. Страйкер дотягнувся під низ панелі і вимкнув його. Штучна гравітація була легшою, аніж на землі, але дозволяла лежати на задній стінці корабля і мати трохи свободи. Погляд знову впав на голокартку, і йому здалося, що вона змінилася. Обличчя Марго посунулось, очі примружились, а посмішка на якусь мить розширилась. Артур струснув головою, намагаючись скинути із неї марво. Він знову подивився на голокартку та була точнісінько такою ж, як і у день її створення. Якась маячня, подумав він і вирішив, що краще іще раз перевірити прилади. Окрім навігації, усі системи, здається, були у задовільному стані. Надпросторовий двигун був справний, він міг повернути його додому але от комп'ютер шаленів, намагаючись визначити місце знаходження для розрахунку стрибка. Марго, де ж я? Артур знову поглянув на світлину зі своєю родиною і закляк. Зображення дружини знову змінилося. Тепер вона стурбовано дивилася на нього, притиснувши дитину ближче до себе. Страйкер знову струснув головою, але зображення не змінилось. Він чув про динамічні голограми, але ніколи не міг дозволити собі такої розкоші. Він взагалі про розкоші забув, коли влаштувався на цю роботу. То яку роботу мені доведеться виконувати? Рекрутер гортав особисту справу страйкера, розвалившись у старезному потертому шкіряному кріслі світло-брунатового кольору. Він нервово палив. Він перекидав сторінку по сторінці із паперової теки, супроводжуючи кожен окремий листок агресивно обурливим гмиканням. Коли останній листок із характеристиками, штрафами за перевищення швидкості та іншими персональними даними був подумки відправлений ним до біса, лисуватий кадровик різко згорнув швидко зшивач, відкинувся у кріслі і відштовхнув теку якнайдалі від себе, немов то було щось геть негідне. Пройшов час, достатній, на його думку для того, аби зробити дві наступні затяжки, перша ніж він зволив сказати. Ви нам не підходите. Він кинув пронизливий погляд на досьє, на якому було гарненьким шрифтом надруковано Артур С. і продовжив. Але ми вас візьмемо. Ви є спеціалістом із електроніки, маєте гарну фізичну підготовку і у вас не лишилось жодних живих родичів, які могли б змусити вас відмовитись від місії на будь-якому із етапів. А таке уже траплялось, повірте. Страйкер подивився на свого інтерв'юера і побачив у нього в очах тільки банальну суміш незадоволеності життям і зверхності. Хоча йому й не було цікаво, він все одно запитав те, що запитують усі, хто шукає роботу. І яку ж роботу мені доведеться виконувати? Рекрутер глибоко вдихнув і підсипав свіжого тютюну до своєї фотонної цигарки. Я гадаю, вас чекає далека подорож після того, як ви пройдете декілька місяців підготовки. Він засовався у кріслі, немов сидіння почало його підпікати. Хм. Я б сказав, дуже далека, і шансів повернутись буде дуже мало. Куди? Про це дізнаєтеся свого часу. Звісно ж, підписавши відповідні документи. Та мені все одно куди, аби із користю для людей. Добре, що ви звернулись не у Грінпіс. Кадровик навіть жартував в'їдливим тоном. То якщо ви згодні, нам потрібно тільки залагодити декілька формальностей. Страйкер відкрив очі. Пригадав, що цього разу заплющував їх мимоволі, чи то втома, чи то запаморочення. У будь-якому разі він втратив кілька годин за годинником на бортовому комп'ютері. Тоді ж він помітив, що рівень кисню почав падати, запустив діагностику системи забезпечення. Якщо вірити навігації, який би він повірив зараз в останню чергу, корабель знаходиться десь взагалі за межами галактики. До цього не готували ні у тренувальному таборі ні під час інструктажів на протеї. Він знав іще декілька способів, як вийти із ситуації, але це потребувало часу. Тріангуляція за квазарами, розрахунок напрямку на землю. Врешті-решт, десь у цій бляшанці має бути зоряна мапа. Він почав розмовляти сам із собою і тільки подумки промовив як же хочеться додому. Ти вже майже вдома, Артуре, відповів йому вкрай знайомий голос. Страйкер сіпнувся і кинув погляд на голокартку. На нього дивилася Марго і приязно посміхалася. Вона так само тримала на руках малого, але той заховав голову за її спину звісивши ноги до попереку матері. Любий, ти знаєш, що треба зробити, і ти знаєш, що цього буде достатньо. Губи ворушились, а її голос був таким самолагідним, як і в його спогадах. Ти ж завжди був розумним, але тобі завжди не вистачало терпіння скористатися своїм розумом. Що я маю робити? здивувався він. Чекай, як я можу розмовляти із тобою? Не замислюйся над цим. Інколи думати шкідливо. Можливо, це тільки твоя уява, можливо, кисневе голодування, а може, у космічних войдах існує така ймовірність. Марго посміхнулась і підморгнула йому лівим оком. Страйкер знову поглянув на показники кисню, але не зміг розібрати нічого, окрім того, що цифри почали змінюватися дедалі швидше. В очах у нього помутніло, дихання не вистачало, а кров у скронях почала пульсувати сильніше. Він із труднощами роздивився, що комп'ютер усе ще розраховує його місцезнаходження. Звісно, Йому потрібен був на це теж якийсь час. Зустрінемося вдома. Дружина, що загинула багато років тому в автокатастрофі, звабливо посміхнулася, послала йому повітряний поцілунок вільною рукою і завмерла у позі сфотографовані роки тому. Артур хотів іще щось їй сказати але для цього трохи не вистачало дихання, і майже відразу ж, як у дурних оповіданнях, звуковий сигнал сповістив, що завершилась діагностика життєзабезпечення. Страйкер сподівався на покращення, але показники рівня кисню почали миготіти іще швидше. Він намагався знову розгледіти зображення родини, але вже не міг чітко розібрати риси. Біла пелена застилала очі, а картка лишалась статичною. Марго, Марго. Він вголос промовляв ім'я дружини, хоча на мільйони кілометрів навряд чи хто міг його почути. Голокартка лишалась непорушною і ледь розпливчатою, попри те, що Артур з усіма зусиллями вдивлявся у неї. Бортовий комп'ютер завершив розрахунки і сповістив про це веселим дзенькотом. Страйкер в думках подякував невідомому інженеру за те, що той вигадав таке оптимістичне сповіщення, хоча це було слабкою втіхою у його ситуації. Марго, Марго, тихо, немов боячись, що навіть цей місточок зникне, він кликав єдину жінку, яку колись кохав. Світлина не відзивалась, застигнувши у тому ж самому положенні, як і декілька років тому. Повільно обмацавши себе, страйкер перевірив трубки живлення і переконався, що все на місці. Пристебнути ремені було іще складніше, але втім, пілот впорався із цим. Марго. Він майже завив, побоюючись, що цей останній мотузочок, який зв'язує зі знайомим світом за мільйони мільйони кілометрів, назавжди обірветься. Показник кисню припинив шалено миготіти і зупинився на цифрах, що у розпливчастому електромагнітному випромінюванні, яке страйкер, як і всі люди, називав світлом, був дуже схожий на нулі. Не відриваючи очей від голокартки, він напружив м'язи і останнім зусиллям натис кнопку екстреного повідомлення, а вже потім іще одним важким та ватним рухом запустив процес повернення. Сонливий стан огорнув його із м'якістю тисяч пухових подушок і закрутив відразу ж у декількох напрямках. Сон був тривожним. Він лежав на спині і не міг поворухнутись. Над ним простягалися міріади та міріади зірок. Здавалось, на землі ніколи не можна було побачити стільки їх водночас але вони були перед ним. Одні полохливо миготіли, немов палко ганили його за все, що він зробив і не зробив у своєму житті. Інші спокійно і безпристрасно дивилися на те, як він лежить на холодній поверхні і не може сховатися від їхніх льодяних поглядів. Потім Кожна із них почала рухатись, зіштовхуючись зі своєю сусідкою і змушуючи одна одну починати рух, що дуже швидко перетворився на коло довкола страйкера. Спочатку це був повільний танок на кшталт вальсу, потім енергійний ритуальний танець індіянців Навахо, який, врешті-решт, перетворився на карколомний вир, що почав затягувати його усередину вирви. Він намагався пручатись, але чим більше докладав зусиль, тим міцніше його притискала до себе холодна і ворожа земля. Врешті зоряний вир кинувся на нього зі швидкістю світла і затягнув у абсолютну темряву. Артуре. Здалека почувся знайомий голос. Він не ворушився. Він і не знав, чи зміг би це зробити, якби спробував. Артуре, повторив той самий голос уже ближче і чіткіше. Тепер він впізнав у ньому голос Марго. Страйкер розплющив очі і зрозумів, що лежить на ковдрі у затишку великого зеленого дерева, а поряд на колінах перед ним його дружина. Ти надовго заснув. Адам уже втомився і вередує. Мабуть, нам час додому. Страйкер підвівся у сидяче положення. Сонце вже хилилося до горизонту, але спека все ще не розтискала свої задушливі обійми. Артур озирнувся і побачив, як його син сидів, звісивши ноги із невеличкого дерев'яного пірсу на березі озера, похмуро розглядаючи фрізбі, яке тримав у руках а маленький фокстер'єр док, подарунок малому, мляво намагався дістатися пластмасової тарілки у дитячих руках. Але ж він не встиг договорити, тому що Марго приклала вказівний палець до його губ. Я завжди готова пробачити, випередила вона. Навіть якщо то був твій найгірший Son. Олга Іст Геретет Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що ви прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість і дозвіл розмістити аудіоверсію на нашому каналі. Якщо вас зацікавить творчість саме цього автора, у описі до відео є посилання на його сторінку на аркуші. Там ви зможете ознайомитися і з іншими його творами. Підпишіться на цей канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на калідорі.